kakav je status poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem roditelja pošto su koliko znam preselili prije objave. rahim sallallahu Wassalatu ve sellem po ovom pitanju, znači roditelja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem imaju dva stava kod jedan jedan stav je to da su da biti stanovnici vatre, a drugi da su min ahli al fetra. Oni dok nije došla čista objava i da će biti pitan na sudnjem danu. Tako da, znači, o tome ne bi volio, znači, ali to su dva mišljenja, znači, koja kod ulema ahle sunneta, da, u predajama, da će, znači, zaslužili vatru da su umrli na širku, nisu na čistom tevhidu, čistom vjerovanju. Znači, da, nisu, a druge da, da će biti pitanje da su od ahli fetera. Allahu alam. Allah.